ONESCAT. Aprèn català per ràdio amb el Consorci per a la Normalització Lingüística. ONESCAT és un curs de català inicial per ràdio adreçat a persones que acaben d'arribar a Catalunya, que no entenen ni parlen català i que tenen el castellà com a primera llengua, especialment persones de procedència llatinoamericana. El curs consta de 17 programes en els quals tractarem temes diversos, com les presentacions, l'habitatge, les compres, la feina, etc. Cada programa consta dels apartats següents. Primer, un repàs dels continguts del programa anterior. Després, una presentació dels continguts del programa del dia. Seguidament, Cosa de dos, Cosa de tots, una història d'una parella lingüística que servirà per introduir els continguts de cada programa. Després, un diàleg entre un professor i una alumna per fer pràctica d'aprenentatge dels continguts del programa. Tancarem amb un repàs dels continguts del programa i, finalment, acabarem amb un comentari sobre llengua i cultura. ONESCAT és un curs dissenyat i organitzat pel Consorci per a la Normalització Lingüística i basat en el programa d'aquest nivell de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i també del marc europeu comú de referència. I avui què? Avui, per començar, aprendrem a saludar i a dir alguna cosa de les nostres dades personals, com per exemple el nom, el cognom, el país d'origen i la nacionalitat també aprendrem a preguntar-ho a una altra persona i a entendre aquesta informació d'altres persones. Ara sentirem el diàleg entre l'Oriol i la Julieta, una parella lingüística que participa en el programa Voluntariat per la Llengua que ens acompanyarà al llarg de tot el curs. Cosa de dos, cosa de tots. Hola, bon dia. Bon dia. Ets l'última? Sí. Com et dius? Em dic Julieta Caballero. I tu? Em dic Oriol, molt de gust. Caballero és el teu cognom? Què és el cognom? El cognom és el nom de la família. A Catalunya en tenim dos, primer el del pare i després el de la mare. Jo només tinc un cognom. Em dic Julieta Caballero. D'on ets? Soc de Catalunya, soc català. I tu, d'on ets? Ets de Venezuela? No, no, sóc de l'Argentina. Ah, ets de l'Argentina. Un amic meu també és argentí. Es diu Alejandro. I també tinc un amic hondureny que m'aprecio molt. I què fas a l'oficina de català? Jo vull ser voluntari per la llengua, saps què és? Sí, és clar. Serveix per practicar el català amb una persona que ja parla. Jo vull ser aprenenta. El següent, si plau. Eh, bé, Oriol, ja em toca. Adeu, fins aviat. Què aprendrem? Avui aprendrem a saludar-nos. Hola, bon dia. Bon dia. També aprendrem a presentar-nos. Com et dius? Em dic Violeta Caballero. I tu? Em dic Oriol. I ha dit d'on som i la nostra nacionalitat. D'on ets? Soc de Catalunya. Soc català. Finalment, aprendrem a acomiadar-nos. Adeu, fins aviat. I ara, practiquem. Em dic David Comte i sóc el vostre professor de català. Sí? Endavant. Hola, buenos días. Hola, bon dia. Passa, passa. Com et dius? Jo em dic David. I tu? Jo me llamo... Per què no ho proves en eh. català? Eh... És molt fàcil. Jo em dic David. Com et dius tu? Em, em, em dic Patricia. Molt bé. Què et sembla si ara comencem de veritat? De acuerdo. Primer omplim la fitxa d'inscripció al curs. Nom? Patricia. Cognom? Què és cognom? El cognom és el nom de família. Per exemple, jo em dic David de nom i compte de cognom. Ah, vale. Márquez. País? Paraguai. Nacionalitat? Paraguaiana. Molt bé. Ara prenem les estructures per preguntar aquesta informació. En el diàleg entre l'Oriol i la Julieta no sentim nom, cognom, nacionalitat, sinó que utilitzen unes altres estructures. Escoltem la primera. Com et dius? Em dic Julieta Caballero. I tu? Em dic Oriol. I ara practiquem-ho. Com et dius? Em dic Patricia. I de cognom? Em dic Márquez. Em dic Patricia Márquez. Molt bé. Ara tu, pregunta'm aquesta informació. Com et dius? Em dic David. I de cognom? Em dic Comte. Vinga, continuem. Una altra informació que sentim és el país d'origen i la nacionalitat. D'on ets? Soc de Catalunya, soc català. Em toca a mi. Patrícia, d'on ets? Soc de Paraguai, soc paraguaiana. Va, pregunta-m'ho tu. De on ets? Ep, Tu has dit de on ets i la pronunciació correcta és, escolta'm, d'on ets. La lletra E desapareix. Fixa-t'hi. D'on ets? Ara tu. David, d'on ets? Ara sí. Soc de Catalunya. Soc català. Fins ara sabem preguntar el nom, el cognom i la nacionalitat i presentar-nos. Ara aprenem a explicar aquesta informació d'una tercera persona. De acuerdo. Ei, en català no diem vale ni de acuerdo. Diem, per exemple, D'acord? Bé. D'acord. Per practicar fem servir aquestes fotografies. Primer jo. Et presento un d'aquests personatges. Es diu Carles Puyol. És de Catalunya, és català. Repassem. Com es diu? Es diu Carles Pujol. D'on és? És de Catalunya, és català. Ara et toca a tu. Mira la foto. Com es diu? Mm, es diu Maradona. Diego Armando Maradona. I d'on es? És de l'Argentina. És argentí. Ara jo. Com es diu? Ui, que fàcil. Es diu Shakira. D'on és? És de Colòmbia. És colombiana. Una pregunta. En Gabriel García Márquez és de Colòmbia. Per tant, és... Colombià. Perfecte. Ah, en Carles Pujol és català i la Gemma Mengual és catalana català, catalana, colombià, colombiana, hondurà, hondurana... No! Recordes el diàleg? L'Oriol diu... I també tinc un amic hondureny que m'aprecio molt. No tots els gentilicis, és a dir, els noms de les nacionalitats, es formen igual. Mira, en aquesta foto hi ha en Daniel Ortega, que actualment és el president de Nicaragua. És de Nicaragua, és nicaragüenc. Va, fem l'últim. Com es diu? Es diu Isabel Allende. D'on és? És de Xile, és xilena. I el seu pare, Tomàs Allende, era xilè. Va, ara repassem els continguts amb una activitat final. Va, vale, ai, d'acord. Intenta presentar-te a partir de les estructures treballades. Mm. Hola, em dic Patricia Márquez, soc de Paraguai, soc paraguaiana. Bé, ara mira una foto i presenta el personatge. Es diu Chabela Vargas. És de Mèxic. És mexicana. Bé, Patricia, aquí s'acaba la sessió d'avui. Només ens falta acomiadar-nos. Acomiadar-nos? Sí. Recorda que per saludar, quan arribem a un lloc, diem «Hola, bon dia». Doncs per acomiadar-nos... Escolta, escolta què diuen. Adeu, fins aviat. Podem dir adeu, fins aviat, fins demà, fins aviat és hasta pronto i fins demà és hasta mañana? Exacte. Doncs fins demà, David. Adeu. Fins demà, Patricia. Tornem-hi? Hola, bon dia. Bon dia. Ets l'última? Sí. Com et dius? Em dic Violeta Caballero. I tu? Em dic Oriol. Molt de gust. Caballero és el teu cognom? Què és el cognom? El cognom és el nom de la família. A Catalunya en tenim dos, primer el del pare i després el de la mare. Jo només tinc un cognom. Em dic Iulieta Caballero. D'on ets? Soc de Catalunya, sóc català. I tu, d'on ets? Ets de Venezuela? No, no, sóc de l'Argentina. Ah, ets de l'Argentina. Un amic meu també és argentí. Es diu Alejandro. I també tinc un amic hondureny que m'aprecio molt. I què fas a l'oficina de català? Jo vull ser voluntari per la llengua, saps què és? Sí, és clar. Serveix per practicar el català amb una persona que ja parla. Jo vull ser aprenenta. El següent, si plau. Eh, bé, Oriol, ja em toca. Adeu, fins aviat. Què hem après? Avui hem après a saludar, a dir el nostre nom i el nostre cognom, el nostre país d'origen i la nostra nacionalitat. També hem après a preguntar aquesta informació a una altra persona i a entendre aquesta informació referida a terceres persones. Finalment, hem après a acomiadar-nos. Sabíeu que... No ens saludem sempre de la mateixa manera? A Catalunya, normalment, quan dues persones es presenten, es donen la mà. Però moltes vegades també es fan dos petons. Depèn de la situació i de la formalitat. Per exemple, si hem de saludar el director o directora de la nostra empresa, un polític, li donarem la mà, perquè ens trobem en un ambient formal. En canvi, en una colla d'amics, quan ens presenten una persona per primera vegada, normalment li fem dos petons, ja que és un ambient més familiar, més proper. A més, és habitual que si dues persones mantenen una relació d'amistat, se saludin fent-se dos petons o una abraçada – Passa el mateix quan ens acomiadem. Onescat. Aprèn català per ràdio amb el Consorci per a la Normalització Lingüística. Un programa enregistrat i produït per Com Ràdio.